causoi por procrastemo malcovritai en la cerbo. Imposto declaro. Preparo por exameno au endoma laboro. Se tascoi estas malagrablai, malfacilai au tedai, tiam ili ofte estas procrastatai. Tio estas homa etzo. Cio ce tio ocasas en la cerbo, tion esplorista te amo nun povas clarigi. Certe ciu conas tion. Giuste ce malagrablai au complicai tascoi povas esti necredeble malfacile fari la unuan passion. Esploristoi el trovis, Cial la cerbo quelc foie ne shainas esti capabla premi la start putonon. Influas tion speciala circuito de signaloi, quiu bremsas la motivigion en la cerbo, cial tion raportas la esploristoi en faca giornalo. Neurosciencai cae psicologiae studagioi montris lautio che la cerbo antau ciu ago priugias iom da peno tasco povus postuli. Se la peno shainas esti tro alta, tiam malaltigias la motivigio. Malclare tamen gis nun estis Kiel la cerbo realigas tiun pritaxon al decido por ne ago? La voion por tio el trovis amo de la Universitato de Kyoto en Japanio. Estonte mesuroi, kiel profunda cerbo stimulo, au novai medicamentoi povus celi influi tiun bremsilon ciam gi efficas tro forte, esperas la esploristoi. Sed ili accentas ancau che la premsilo existas pro bona causo. Tro malforta premsilo povus malhelpi haltigis in mem en stressai situatioi, cio povus conduci al nerva el proligio. Do necessas tre zorga validigo, cae etica discuto por determini kiel cae ciam estu applicatai tiai intervenoi. La esplorista te amo usis tiel nomatan chemogeneticon, ciu estas metodo, por telecomandis electitain cerbo Ce tio certai neuronoi ricevas tra transtono de genoi artefaritan receptoron quiu funccias kiel shaltilo. Pere de medicamento, quiu efficas nur pri tio, la neuronoi povas tiel por malonga tempo esti activigitai au malactivigitai. Per tio sia vice eblas testi la influon de certai scaltocircuitoi en la cerbo. Simioi estis trainitai pritio plenumi du tascoin. Ce unu tasco ili ricevis por la plenumo recompenson, ce la alia la recompenso estis ligita cun malagrabla pusho de aero en la visagion antau ciu provo, la simioi vidis signalon, cae povis libere decidi, ciu ili volis comenzi, au ne. Ciel attendite la simioe regule comensis se la tasco estis nur cun ligita cun la recompenso. Seminazis ancau pusho de aero, ili retenis sin. La ekkono el tiui experimentoi estas, che per manipulo de la encerbae shaltiloi, eblas influi la decidemon.